11. Предлагайте клиенту то, что хочет он. Here's my point. Вот моя мысль not the product. Не надо предлагать им продукт. My gosh, salespeople kill their customers with the product. Боже, продавцы просто убивают продуктом своих клиентов. You are not selling your product. Вы не продаете продукт. You're helping the customer solve a problem. Вы помогаете клиенту решить его проблему. You're tying that solution, your product. Вы увязываете ваш продукт как решение. To specific benefits that gives them results. К неким преимуществам, которые дает ему результат. That's what what they want. Именно этого они хотят. Not the product. А не продукт. Sales organizations spend all this time and energy. Торговая организация тратит столько времени и энергии. Training their salespeople about product. На тренинги по продукту. Not training them on sales skills adequately. А не на тренинги по навыкам продажи. And when the salesperson goes out to meet with the customer. И когда продавец едет на встречу с клиентом. They've got all this product information. У него в голове только информация о продукте. And they throw up all over their customer. И он просто вы выташнивает ее на клиента. That's exactly what happens. Именно так и происходит. And the customer can't see, they can't think. Клиент в это время не может ни думать, ни видеть. They don't care. И ему нет дела до этого. Bottom line is this. Вот в чем главная мысль customer is not going to buy your product. Клиент покупает не продукт. They're going to buy your solution. Он покупает ваше решение. That's tied to benefits that give specific results. Которое привязано к преимуществам, дающим ему результаты. Of course you want to know about your product. Конечно, о продукте знать нужно. Of course you want to talk intelligently about your product. Конечно, нужно говорить о нем умно. However, remember. Но помните вот что. That's not what they're buying. Нет, они покупают. They're buying a solution. Они покупают решение.